Peter pe pete pon gen? Pera kroul se pon gentes? tes? A ya os pon, a boan ma helen fivel. Me me ke pon gen e a liez, me pa meri boule pa de nons. A pe vest ape disa? Chom me rangove oa me goele, a la kod an et tom din dan me hein, a goud e o penat me ke pon ken. Ma, mon hon de glesso o zi, la hin dit me ve fedus. Peta pe pete e pon gen? Pera kroul se pon gen tes? Ya, ja, ospon, a buan ma helen fivel. Me, me ke poan gen e a met pa meri boulet pa de nons. A pe tares, pe vesta pe dis? Eh? Chom ur an gourve et war me gwele, a lak d'an drabenak e tom din dan me a goude ur penat me ke poan ken. Ma, mon vont de glas ober sichch, Lada in dit ma ve fédu.